Jozuės knyga, septintas skyrius. Izraelitai nusikalto, pasisavindami tai, kas buvo skirta sunaikinti. Ahanas, sūnus Karmio, sūnaus Zabdžio, sūnaus Zeraho iš judo giminės, paėmė kai ką iš sunaikinti skirtų daiktų. Dėl to viešpaties rūstybė užsidegė prieš Izraelitus. Jozue pasiuntė vyrų iš Jericho į Ają, kuris yra prie Bet Aveno, į rytus nuo Betelio, ir jiems įsakė, eikite ir išvalgykite tą kraštą. Tie vyrai išvalgė Ają ir, sugrįžę pas Jozue, tarė, tegul nežygiuoja visa kariuomenė, dviejų ar trijų tūkstančių vyrų užteks užimti ają. Nevargink visų karių, nes jų nėra daug. Buvo pasiusta apie 3000 vyrų, bet jie bėgo nuo Ajo vyrų. Ajo vyrai nužudė apie 36 izraelitus ir vijosi juos žudydami nuo vartų iki šebarimo. Tada Izraelitai neteko drąsos ir jų širdis tapo kaip vanduo. Jozuė perplėšė savo drabužius ir puolė veidų žemėn prie viešpaties skrinios. Taip, jis ir Izraelio vyresnieji pasiliko lygi vakaro ir užsibarstė dulkių ant galvų. Jozuė sakė, ak viešpatė dieve, kodėl tu pervedei šitą tautą per Jordaną, kad atiduotum mus, amoritams sunaikinti, o kad mes būtume likę anapus Jordano. Viešpatie, ką man sakyti, kai Izraelis bėga nuo priešų? Juk tai išgirdę kananiečiai bei visi krašto gyventojai susitelkę apsups mus ir sunaikins ką tada darysi dėl savo vardo? Viešpats tarė Jozuei, atsikelk, kol guli kniupščias ant žemės. Izraelis nusikalto, jis sulaužė mano sandorą, jie paėmė dalį to, kas buvo skirta sunaikinti. Pavogė, paslėpė ir pasidėjo prie savo daiktų. Izraelitai negalėjo išstovėti prieš priešą, ir bėgo nuo jo, nes susitepė su naikinimui skirtais daiktais. Aš nebebūsiu su jumis, jei nepašalinsite prakeikimo tarp savųjų. Kelkis, pašventink tautą ir pasiruoškite rytojui, nes aš, Izraelio dievas, taip sakau. Tarp jūsų yra sunaikinimui skirtų daiktų. Tu neišstovėsi prieš savo priešus, kol nepašalinsi prakeikimo tarp savųjų. Todėl rytoj jūs privalote ateiti giminėmis. Ta giminė, kurią viešpats nurodės, privalo ateiti šeimomis. Ta šeima, kurią viešpats nurodės, privalo priartėti šeimynomis, o tų namų, kuriuos viešpats nurodės, privalo ateiti visi vyrai pas ką bus rasta sunaikinimui skirtų daiktų. Ta turite sudeginti su viskuo, kas jam priklauso, nes jis sulaužė viešpaties sandorą ir padarė niekšybę Izraelyje. Jozuė atsikėlęs anksti rytą, liepė priartėti Izraeliui giminėmis ir buvo nurodyta Judo giminė. Po to jis liepė priartėti judo šeimoms ir viešpats nurodė Zeracho šeimą. Vėliau jis liepė priartėti Zeracho šeimai šeimynomis ir viešpats nurodė Zabdį. Jis liepė priartėti visiems jo šeimynos vyrams ir buvo nurodytas Zeracho sūnaus, Zabdžio sūnaus, Karmio sūnus Ahanas iš Judo giminės. Jozue sakė Ahanui, mano sunau, atiduok viešpačiui, Izraelio dievui, garbę, bei pripažink jam ir pasakyk man, ką padarėjai. Nieko neslėpk nuo manęs. Ahanas atsakė Jozujai, iš tiesų, aš nusidėjau viešpačiui, Izraelio dievui, padarydamas tai ir tai. Pamačiau tarp daiktų prabangų apseustą iš šinaro, 200 šekelių sidabro ir aukso gabalą, sverinti 50 šekelių. Aš jų užsigydžiau ir juos pasiėmiau. Visą užkasiau į žemę savo palapinės viduje ir sidabras yra apačioje. Jozue pasiuntė žmonės į palapinę. Jie viską rado paslėptą jo palapinėje. Sidabras buvo apačioje. Paėmė tai iš palapinės, jie atnešė pas Jozue ir Izraelitus ir padėjo tai viešpaties akivaizdoje. Jozue ir visi Izraelitai su juo paėmė Zeracho sūnų Ahaną, Sidabrą, apsiaustą ir aukso gabalą, taip pat jo sūnus ir dukteris, jaučius, asilus ir avis, palapinę bei visą jo nuosavybę ir nugabeno į Ahoro slėnį. Jozuė pasakė, kodėl užtraukiai mums nelaimę. Viešpats šiandien tave padarys nelaimingą. Tada izraelitai jį užmušė akmenimis ir po to sudegino, kai užmušė juos akmenimis. Jie sukrovė ant jo didelę akmenų krūvą, kuri išliko iki šios dienos. Taip viešpatės rūstybė nurimo. Todėl ta vieta lygi šiol vadinama Ahoro slėniu.